بسم الله الرحمن الرحيم ومنها الإغماء والجنون والسكر الذي يستر العقل أما الإغماء فلأنه في استرخاء المفاصل واستطلاق الوكاء فوق النوم مضطجعا وذلك حدث فهذا أولى وأما الجنون فلأن المبتلى به يحدث حدثا ولا يشعر به فأقيم السبب مقام المسبب والسكر الذي يسر العقل في معنى الجنون في عدم التمييز وقد انضاف إليه استرخاء المفاصل ولا فرق في حق هؤلاء بين الاستجاع والقيام لأن ما ذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل بين حال وحال tahoratni sindiradigan narsalar xususida shu mavzuda ketayotgan edi. So'z ana o'sha tahorat sindiradigan ishlardan ig'mo, hushdan ketishlik, junun, aqldan ozishlik va sakar va behush bo'lib e, maslik holatiga tushib qolishlik ki aqlni o'rab qoladigan, e, aqlni to'sib qoladigan maslik holatiga tushishlik. Mana shular tahoratni sindiradi. Endi ya'ni bir odam bir behush bo'lib o'ziga kelsa, u odam tahoratni yangilash kerak. Yo aqldan ozib yana o'ziga kelsa tahoratni yangilash kerak tahoratli holatda shu ishlar bo'lsa yo bir e, dori sabablimi yo bir badbo'y sabablimi nima sababli bo'lsa mastlik boshi aylanib qolsa bunda ham o'ziga kelganda tahoratni yangilash kerak ya'ni bu ishlar tahoratni sindiradi bu e, maslik deganda demak e, namoz o'qiydigan tahorat qiladigan inson ichkilik ham ichadimi degan ma'nodagi gap emas bu balki o'sha ichkilik ichmay, unaqa harom narsani iste'mol qilmasdan ham ba'zan odam shunaqa biron sabab bilan boshi aylanishi mumkin. O'sha aytilgandek, biron dori yo hid yo shunga o'xshagan holatlarda bosh aylanar ekan, demak odam o'zini torat ketganini sezmaydigan bo'ladi holat. Shuni aytayaptilar. Behush bo'lganda torat sinadi deyilgani, chunki Ha, yotib uxlasa torasinadi degandik. U bo'g'inlar bo'shashligi to'g'risida, bog'ichni yechilib ketishligi to'g'risida yotib uxlashdan ko'ra bu hushdan ketishlik yuqoriroq turadi. Ya'ni bo'g'illar bo'shashib, odam o'zidan nima ekanini sezmay qolishi, o'zini ushab turadigan, e, bog'lab turgan bog'ichi yechilib ketishi deb shunaqa bir tasvirlanyapti. E, ya'ni odam o'zidan yel keladimi, boshqa bir betahoratlik keladimi sezmay qoladigan bo'ladi, uxlayotganda, xushdan ketganda undan battar sezmay qoladi. Demak, e, uxlash betahoratlik bo'lsa, xushdan ketish ham betahoratlikdir. Endi jinni bo'lib aqldan ozsa, u kasalga mubtalo odam tahorat singanini sezmay qolaveradi, chunki u aqldan ozgan. Demak, ana shu e, kasali sabab musabbabni maqomiga, ya'ni tahoratsizlikni maqomiga e, qo'yilyapti. Endi maslikki aqlni o'rab qoladigan maslik bo'lsa, bu ham o'sha jinnilik ma'nosida ajdod olmaslik to'g'risida, ya'ni e, o'sha bir narsadan bosh aylanib qolgan odam ham o'zidan tahorat ketdimi ketmadimi ajratolmay qoladi boshqa narsalarga ham ajratolmay qoladi bunga yana o'sha bo'g'inlarni bo'shashishligi qo'shiladi demak bo'g'inlar bo'shashib shunaqa kasalliklar, mana shunaqa holatlarda tahorat ketgani sezilmay qolgani uchun shu holatga bir daqiqa tushib qolgan odam tahoratli holda shunday bo'lsa keyin o'nglangandan keyin tahorat yangilashligi kerak endi bularda o'sha hushdan ketish yo jinni bo'lib qolish yo bosh aylanish aqlni urab qoladigan darajadagi bosh aylanish. Bular yotgan holda bo'ladimi, turgan holda bo'ladimi, insonni farqi yo'q. chunki biz yuqorida zikr qilgan ma'nolar bir holdan ikkinchi holda ajratmaydi. Ya'ni uyquda yotgan holdagi uyqu ketkizadi Bu kasallarda yotgan bo'lish shart emas, qanaqa holatda ham shunlardan biriga duch kelsa, u odamni tahorati sindi deb aytilaveradi. demak tahorat sindiradigan narsalardan bular ham bor ekan. Mana endi o'sha yotgan holdagi uyqu tahoratni sindirish to'g'risida aytadilar. Va min han-nawmu mutaji'an fi as-salah aw fi ghayriha bila khilafin bayna al-fuqaha. وحكي عن النظام أنه ليس بحدث ولا عبرة بخلافه لمخالفته الإجماع وخروجه عن أهل الاجتهاد والدليل عليه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم نام في صلاته حتى غطى ونفخ ثم قال لا وضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا إنما الوضوء على من نام مستجعا فإنه إذا نام مستجعا استرخت مفاصله نص على الحكم وعلل باسترخاء المفاصل وكذا النوم متوركا بأن نام على أحد واركيه لأن مقعده يكون متجافيا عن الأرض فكان في معنى النوم مستجعا في كونه سببا لوجود الحدث بواسطة استرخاء المفاصل وزوال مسكة اليقظة yana yotgan holdagi uyqu ham tahorat ketkazadigan narsalardandir. U namozda bo'lsin yoki boshqasida bo'lsin. Ya'ni uyqu namoz o'qiyotgandagi uyqu bo'lsin, faqat namozda sajda qilib yotgan holda yiqilib uxlab qolsa. Yo boshqa vaqtida yotib uxlagan bo'lsin, namozdagi namozdan tashqaridagi yotib uxlagan uyqu fuqaholar orasida hech qanaqa ixtilofsiz hamma ulamolar e, tahoratni ketkazadi deydi. Endi nizom degan birov e, tarat ketkizmeydi yotgan holdagi uyquyam degan ekan. Buni bu ixtilofini hech ibrati yo'q, ya'ni e'tiborga olinmaydi. Chunki bu ijmo hamma ulamolarga xilof qilgan va bu ijtihod ahlidan tashqari mujtahid emaski, butun ulamolarni hammasiga qarshi uni gapi olinsa. bu mu'tazilalardan bo'lgan bir kimsa ekan bu nizom. Bunga qarshi dalil Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadiski payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam namozlarida uxlab, pishillab, xurrak yotganlari ham eshitildi. Namozda turgan holda ko'zlari ketib qoldi. So'ngra namozdan keyin aytdilarki, tik turib yoki o'tirgan holda yo ruku qilgan holda yo sajda qilgan holda uxlab qolgan odamga tahorat vojib emas, balki tahorat kim yotib uxlagan bo'lsa o'shanga vojib chunki u yotib uxlayotgan uni bo'g'inlari bo'shashib ketadi demak tahorat singanini sezmay qoladi deb demak bu hukmni nas bilan hujjat bilan bizga bildirib yotib uxlaganda tahorat sinadi namozdagi holatlarda haligi sajdada ham tahorat sinmaydi degani o'sha yana tafsiloti keladi sajdada ham bir qadar odam o'zini ushlab turadi agar uxlab qolsa yiqilib tushsa, mana bu endi tahorat sinadigan uyqu hisoblanadi. Shuningdek, e, shu chordona qurib o'tirishlik kabi oddiy o'tirishda ham uxlab qolsa uyqu tahorat sinadi. Agar u bir boshi bilan o'tirgan bo'lsa, bu holatda uni maq'adi yerdan ajragan bo'ladi. Demak, bu ham xuddi yotib uxlaganga o'xshaydi. E, betahoratlik kelishiga sabab bo'lishlik, xuddi yotib uxlashga o'xshab, e, bir yon boshlab e, qiyshayib o'tirganda ham uxlab qolsa tahorat sinadi. Unda ham o'sha bo'g'inlar bo'shashligi va uyg'oqligini o'ziga o'zini ushlab turishligi ketib qoladi. Uyg'oqlikdagi odam o'zini ushlab turishligi. Shuning uchun bunday o'tirishdagi uyqu ham tahoratni sindiradi. فأما النوم في غير هاتين الحالتين فأما إن كان في الصلاة أو في غيرها فإن كان في الصلاة لا يكون حدثا سواء غلبه النوم أو تعمد في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف أنه قال سألت أبا حنيفة عن النوم في الصلاة فقال لا ينقض الوضوء ولا أدري أسألته عن العمد أسألته عن العمد أو الغلبة وعندي أنه إن نام متعمدا ينتقد وضوءه endi shu ikkita holatdan boshqa vaqt boshqa holatda uxlasa bir odam e, agar namozda bo'lsa yo namozdan boshqada bo'lsin mana masalan namozda bo'lgani tahoratni sindirmaydi tika turib ruku sujud qilayotgandagi qadada o'tirgandagi holatda bir uxlab qolsa tahorat singan bo'lmaydi ha u uyqusi kelib o'zini usholmay uxlab qolsin yo o'zi bilib turib uxlab qolsin ya'ni birov namozda bilib turib uxlamaydi-yu. Bu yerda hukm aytib qo'yilyapti-da, agar unda ham tahorat tushmaydi baribir, agar e, o'tirgan turgan holda namozda uxlab qolsa, bu zohir rivoyatda, ya'ni ulamolarimiz o'sha Abu Hanifa, Muhammad rahimahumulloh e, asosiy bizning mazhabimiz rahbarlaridan bo'lgan rivoyatda bor ekan. Abu Yusufdan rivoyat qilinadiki, u kishi aytadilar, men Abu Hanifadan namozdagi uyqu haqida so'raganimda taharatni sindirmaydi dedilar. E, men qasdanmi yoki g'alaba bo'lib uxlab qolinganmi, shu to'g'rida so'radimmi bilmayman. Yoki u kishi aytayaptilar, sen nima uchun so'rayapsan? Qaysi uyquni so'rayapsan? Uyqu ikki xil bo'ladi. O'sha namozda e, odam o'zini usha olmay uxlab qoldimi? yoki bemalol namozda uxlasa taharat sinmaydi deb uxlayaptimi? Qaysinisini so'rayotgan bo'lsang ham e, meni nazdimda agar e, qasdan uxlagan bo'lsa tahorat sindiradi degan gaplari bor. Yuqoridagi masalada qasdan bo'lsin yoki uyqu g'olib bo'lib, uyqu g'alaba qilib uxlab qolsin, tahorat sinmaydi deb zohir rivoyat, ya'ni e, fatvo shunga. Ammo Abu Hanifadan bu gapni ham eshitganman deb Abu Yusuf qasdan uxlasa namozda turgan odam uni tahorat sinadi degan gaplarni aytgan ekan. وعند الشافعي أن النوم حدث على كل حال إلا إذا كان قاعدا مستقرا على الأرض فله فيه قولان احتج بما روي عن صفوان بن عسال عن صفوان بن عسال المرادي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إذا كنا سفرا إلا من جنابة لكن من نوم أو بول أو غائط فقد جعل النوم حدثا على الإطلاق وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان وكاء الإست فإذا نامت العينان استطلق الوكاء أشار إلى كون النوم حدثا حيث جعله علة استطلاق الوكاء İmam Şafii rahmetullahi aleyh bo'lsa, qanday holatda uxlasa tahorat sinadi. Faqat e, yerga o'rnashgan holda o'tirib uxlasa torat sinmaydi der ekanlar. Sal qishaymasdan o'tirib yerga o'rnashgan holda uxlaganda torat sinmaydi. Boshqa vaqtdagi hamma uyqu yotib uxlaydimi? E, boshqa yuqorida zikr qilingan qaysi bir holatda uxlasa tahorat sinadi deb Bu haqda Imom Shofiyda ikkita gap bor ekan. E, ya'ni bu kishi hujjat keltiryaptilar. Safvon ibn As-Sol Murodiy degan kishidan sahobadan u kishi aytdilar-ki, Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bizlarga buyurardilar. Mahsillarimizni agar musofir bo'lsak, 3 kecha kunduz yechmasligimizga, ya'ni ruxsat berardilar. Mastor to'rishga. E, junublikdan emas, balki uxlab qolsak ya bavul bo'lsa birov siysa kichik hojat yoki katta hojatga borsa, mana shu holatda 3 kungacha mahsullaringizni yechmay tahorat qilganda e, mahs tortaveringlar, musofir bo'lsanglar. Bu masalani o'tganmiz. Ammo e, junublik holati bo'lsa, albatta endi unda g'usl qilish kerak, unda mahs yechiladi. deb buyurardilar payg'ambarimiz deb Imom Shofiy hujjat keltirib aytibdilar-ki, mana uyquda ham maqsadlarga yetishmanglar, ya'ni tahorat olaveringlar, maqsad tortib olasizlar, maqsad tortib maqsadlarga der ekanlar. Uyquda degan so'zni mutlaq aytdilar. Yotib uxlaganinglarda demadilar. Mutlaq uxladinglarmi? Tahoratinglar sindi degan gap bo'ldi bu yerda. Shofiy hujjat keltiryaptilar. Va yana ikkinchi gaplari u kishilar rivoyat qilinganki, e, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilganlar, Shofiy ikkita ko'z e, o'sha orqa chiqaruv yo'lini e, bog'ichidir. Agar ikkita ko'z uxlab qolsa, o'sha bog'ich yechilib ketadi. Demak, mana shu yerdan uyqu tahorat sindirishligiga ishora qildilar. E, chunki uyqu bog'ich yechilishiga sabab deb aytdilar. Mana demak, uyqu tahoratni sindiraveradi. Qanaqa holda uxlasa ham deb Shofiy shunaqa deyaptilar. Magar o'sha o'rnashgan, tik o'tirgan holda uxlab qolsa, bu odam tahorat sinmaydi der ekanlar. Biz nima dedik? Faqat yotib uxlaganda tahorat sinadi. Bundan boshqa holatda uyqularda tahorat sinmaydi dedik. Dalilimiz ولنا ما روينا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث نفى الوضوء في النوم في غير حال الاستجاء وأثبته فيها بعلة استرخاء المفاصل وزوال مسكة اليقظة ولم يوجد يوجد في هذه الأحوال لأن الإمساك فيها باق ألا ترى أنه لم يسقط في المشهور من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نام العبد في سجوده يباهي الله تعالى به ملائكته فيه فيقول انظروا إلى عبدي روحه عندي, عندي وجسده في طاعتي ولو كان النوم في الصلاة حدثا لما كان جسده في طاعة الله تعالى ولا حجة له فيما روى لأن مطلق النوم ينصرف إلى النوم المتعارف وهو النوم المستجع وكذا استطلاق الوكاء يتحقق به لا بكل نوم Xo'p, bizi dalilimiz Ibn Abbosdan rivoyat qilganimiz Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan hadis keldi. Qaysiki bu kishi nafiy qildilar tahorat qilishni tahorat kerak emas dedilar bir uyqudaki u uyqu agar e, yotib uxlagan uyqu bo'lmasa boshqa uyqularda tahorat kerak emas dedilar va buni o'sha isbot qilib qo'yyaptilar nima bilan yotib uxlaganda tahorat sinadi degan gapni isbotladilarki janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam e, yotib uxlaganda o'sha bo'g'inlar e, bo'shashib va uyg'oqlik o'zini ushlab turish, uyg'oq holdagi o'zini ushlab turish ketib qoladi. Endi tika turib uxlaganda agar o'zini ushlab turish ketib qolsa, unda nima bo'ladi? Yiqilib tushardi. Yiqilmagandan keyin bir qadar o'zini ushlab turish bor ekan. O'tirganda ham yonboshlab yiqilib tushardi. Demak, yiqilmasa hali o'zini ushlab turibdi ekan. Demak, tahorat singanini ham sezadi bu. Ha, demak bu holatlarda unaqa bo'shashlik yo'q. Chunki bu yerda bir qadar ushlab turibdi o'zini. yiqilmadi-ku dedilar. Endi mashhur xabarlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday xabar borki, banda sajda qilayotgan holda uxlab qolsa dedilar janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qaysi bir banda sajda holida uxlab qolsa, ko'zimizga bu e, emasdek ko'rinadi. Qanday uxlab qoladi, uxlab qolsa bu qanday namoz bo'ldi deb, lekin boshqa jihat aytilyapti. Sajda holida namozda uxlab qolsa banda Alloh Teala shu bandasini ko'rsatib melaikelerge maqtanar eterken ki, bana mana bendemi bandamni Canı Joni menda, ya'ni uxlab qolganda insonni joni chiqib ketadi. Jasadi ibodatimda turibdi. Menga ibodat qilib sajda qilayotgan bu jasadi, joni hozir badanidan chiqdi deb. Ya'ni meni inson bandalarim, odamzotning balaları, menga o'lgandan keyin ham ibodat qilyapti buni ko'ringlar deb farishtalarga faxrlanib maqtanib u insonni hamma narsadan ulug' qilib yaratganini yana bir isbotlab shunday der ekan agar uyqudagi uy namozdagi uyqu toratni sindiradigan bo'lsa unda buni jasadi meni toatimda demasdi Alloh taolo buni jasadi menga itoat qilyapti, ibodat qilyapti der ekan, demak o'sha sajda qilayotgan ibodatini qabul qilaman, bu tahoratli turibdi degani chiqadi shundan. Buni faqat tushunaylik, e, bu uyqu qachon bo'lishi mumkin? O'sha kechalar uyqudan turib, hamma uxlayotgan vaqtida namoz o'qib, o'sha namozni ham 3 marta subhana robbiyal a'lo deb sajdadan turmasdan o'sha yerda uzoq duolar qilib, yig'lab, ana shunday sajdalar qiladigan kishilar shu uxlab qolishi mumkinligini sezadilar shu yerda. 10 daqiqa, 15 daqiqa sajda qilib turaverish mumkin. Shunda e, inson ojiz e, ketib qolishi mumkin. Uyquya mana shu holatdagi uyqusi tora sindirmas ekan, uyg'onib qolganda Alloh akbar deb yana turib namoz davom ettiraverar ekan. Modomiki o'sha yiqilib tushmasa. yiqilib tushadigan bo'lsa, endi u demak uxlab qolib turasidan tahorat singan hisoblanadi. Namozni endi boshqa o'qiydi. Endi Imom Shofiy qaysi holatda uxlasa ham tahorat sinaveradi der ekanlar. O'shanga dalil keltirib hadis keltirdilar. E, bu hadislari u kishiga u kishining foydasiga hujjat emas keltirgan hadis shariflar. Chunki uxlaganda tahorat olganda oyog'inglarni yechmay qo'yaveringlar der ekan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uxlaganda degan so'zni ishlatganda odatdagi uyqu nazarda tutiladi. U qanday uyqu? Odam odatda yotib uxlaydi. Demak, yotib uxlagan uyqu nazarda Ee, ana shu bağı çeyçilip ketishligi degan so'z ham o'sha yotib uxlaganda bo'ladi. Har qanday tika turib, rukuda, tik holda o'tirgan holda e, bo'shashlik bo'lmaydi. وجه رواية أبي يوسف أن القياس في النوم حالة القيام والركوع والسجود أن يكون حدثا لكونه سببا لوجود الحدث إلا أن تركنا القياس حالة الغلبة لضرورة التهجد نظرا للمتهجدين وذلك عند الغلبة دون التعمد ولنا ما روينا من الحديثين من غير فاصل ولأن الاستمساك في هذه الأحوال باق لما بينا عند أبو يوسف rivoyatlarini vajhi. Ya'ni Abu Yusuf nima dedilar? O'sha namozda qasdan uxlagan odam tahorati sinad degan gapni Abu Hanifadan eshitdim dedilar. Buni vajhi shuki, buni sababi shuki, o'zi qoida bo'yicha tika turganda uxlasa ham, rukuda turib, sajdada turib uxlasa ham o'zi tahorat sinish kerak. Qiyos shu. Nimaga desa, ana shu uyquki bo'lsa, tahorat sinishiga sabab bo'lishi aniq. Lekin biz mana shu qoidani tark qilamiz. Abu Yusuf aytibdilar. Tark qilamiz, ya'ni tahorat sinmaydi deymiz. Agar uyqu g'olib bo'lib uxlab qolsa. Bu masalan tahajjud vaqtida nochor shunaqa bo'lib qoladi dedilar. işte, tahajjud o'qiyotganlar yana tahorat qilib kelishga erinib, tahajjudlari buzilgan bo'lib qolmasin. Shu yotib sajdada uxlab qolganlari, namozda ya'ni uxlab qolganlari yo o'tirgan joyda uxlab qoladimi? kadada o'tirib. Bularni tahajjuddagi naçarlik, tahajjudda shu zarurati borligi sababli biz o'sha taharat sinmaydi deymiz. bu endi o'sha uyqu g'olib bu kasa. endi namozda turib olib o'zi bir uxlab olay deydigan bo'lsa, uni tahorat sinish kerak deb Abu Yusuf mana shu gapni dalil qilmoqchi bo'ladilar. Ya'ni namozda qasdan uxlaganda tahorat sinadi degan gapga dalil keltiryaptilar. Endi biz yuqorida o'sha Abu Hanifa Muhammadning gaplari keltirgan rivoyat ikkita hadisda namozdagi uyqu tahoratni sindirmasligi haqida gap ketdi. xastani uxlaganmi, uyqu g'olib bo'lib qolganmi, u haqda aytilmadi. Chunki mana shu namozdagi yo o'tirib, tika turib uxlaganda bir qadar odam o'zini ushlab turishligi bor. Buni aytib o'tdik. Shuning uchun ham mana shu holatlardagi ish tahoratni sindirmaydi. Biz e, <coughs> bu tahorat sindirmaydi degan so'zlarni aytayotganimizda hukm aytilyapti. Ammo odamni o'zida shubha bo'lishi mumkin. O'zida qanday bo'ldi ekan degan. Shuning uchun mana shu tahorat sinmaydi degan joylarda ham tahorat qilib olishlik afzal. Lekin davom ettiraversa, uni tahorating sindi deishga haqqimiz yo'q. Shu ma'noda e gaplar. Masala kitoblarda shunaqa bo'ladi. Bunaqa e, eng oxirgi so'zni aytilaveradi. U so'zni inson qilmaydi. E, unga bormaydi ish, lekin shuni hukmini bilib qo'yishimiz uchun oxirgi so'zni aytiladi. Masalan, shu holatlarda tahorat sinmaydi degani doim bemalol uxlavergin o'tirib ham uxlavergin namozingni o'qivergin degan ruxsat emas bu balki unday qilmasligimiz kerak lekin farazan shunday bo'lib qolsa kimdir shunday yonimizda o'tirib uxlab qolib keyin namozga turadi jumalarda bu holat seziladi ba'zan bunday o'tirgan holda uxlab namozga tursa bu insonni tahorati bor deb hisoblashimiz kerak ekan bizga shu ma'noni tushuntiradi bu gaplar lekin tahorati yangilab olishlik bu yaxshiroq agar imkoni bor joy bo'lsa imkon bo'lsa vaqt bo'lsa hmm. va inkana kana xorija as-salah fa inkana qoidan mustaqirran ala al-ard غير مستند إلى شيء لا يكون حدثا لأنه ليس بسبب لوجود الحدث غالبا وإن كان قائما أو على هيئة الركوع والسجود غير مستند إلى شيء اختلف المشايخ فيه والعامة على أنه لا يكون حدثا لما روينا من الحديث من غير فصل بين حالة الصلاة وغيرها ولأن الاستمساك فيها باق على ما مر والأقرب إلى الصواب في النوم على هيئة السجود خارج الصلاة ما ذكره القمي أنه لا نص فيه ولكن ينظر ينظر فيه إن سجد على الوجه المسنون بأن كان رافعا بطنه عن فخذيه مجافيا عضديه عن جنبيه لا يكون حدثا وإن سجد لا على وجه السنة بأن ألصق بطنه بفخذيه واعتمد على ذراعيه على الأرض يكون حدثا لأن في الوجه الأول الاستمساك باق والاستطلاق عظم وفي الوجه الثاني بخلاف إلا أن تركنا هذا القياس في حالة الصلاة بالنص ho'p endi namozdan tashqarida uxlab qolgan odam tahorat degan masala davom etyapti. Endi namozdan tashqarisi, namoz ichidagilarni o'rgandik. Agar birov yerga o'rnashgan holda, tek holda o'tirib uxlab qolsa, bir narsaga suyanmasdan shu vaqt turib uxlaganda tahorat sinmaydi. Bu tahorat sindirmaydi. Chunki g'oliban bunday o'tirishlikda o'tirishlik tahorat sinishiga sabab bo'lmaydi. Endi agar tik turgan holda uxlasa, shunaqa uxlay oladigan odamlar ham bo'lishi mumkin-da, tika turib. yoki ruku sajda qilayotgan holda uxlab qolsa, bir narsaga suyanmagan holda. Bunda mashoyixlarimiz, ya'ni katta ulamolar ixtilof qildilar. Ya'ni torat sinadi, sinmaydi degan ikki xil gap bo'ldi, lekin ko'pchilikning gapi dedilar, torat sinmaydi o'sha holda ham. Tik turgan ruku sajdadagi holatda. Chunki rivoyat qilganimiz hadis sharifda namoz yo namozdan boshqa holatda ajratmasdan ana shu tik turgan holdagi e, ruku sajda holdagi uyqular toratni sindirmaydi deyildi, demak torat sinmaydi. Aytib o'tdik, bunda odam o'zini bir qadar ushab turgan bo'ladi. Endi to'g'riga yaqinroq gap sajda holatida namozdan tashqarida odam sajdaga ketgan holatida yotib namozda emas o'zi. Shu holatda uxlab qolsa. Shunda tahorat sinadimi yo'qmi? Namozdagi sajda holatda uxlab qolsa tahorat sinmas Namozdan tashqari shu sajda holatida uxlab qolsa, namoz o'qimayapti o'zi. Bu to'g'rida qummi degan olim bir hujjat yo'q deb aytayaptilar. Balki bu vaqtida o'sha sajda holiga o'xshagan holatda uxlab qolgan namoz o'qimayotgan odamning ahvoliga qaraladi. agar u xuddi sunnatdagi sajda holatida uxlayotgan bo'lsa, masalan, qornini sonidan ajratgan holida. Erkak kishi sajda qilganda shunday bo'ladi, o'zini ko'tarib sajda qiladi. Va mana bu tirsaklarini yonboshidan ajratgan holda, ya'ni yerga suyalib qolmagan bo'lsa, bu holatda tahorat sinmaydi o'sha uyqusida Ammo u sajda holida bo'lsa, bunday sunnat suratida emas. qorni soniga yopishib turgan bo'lsa, demak bo'shashib yopishib qopti u. Va tirsaklari yerga tiralib qopti. Demak, u yiqilmayotgani tirsak ushab turibdi xolos. Shu holatda uxlasa, torat sinadi. Mana bu demak sajda holatda torat sinishi ham mumkin ekan, mana shunday holatda bo'lsa. Chunki avvalgi e, sunnatga muvofiq holatda uxlayotgan bo'lsa, demak bir qadar o'zini ushab turibdi ekan. Bo'shashib ketmayapti ekan bu yerda. demak tahorat sinishiga asos yo'q deb hisoblanar ekan. Ammo haligi ikkinchi holatda uxlaydigan bo'lsa, unda bo'shashib, demak uni tahorat singanini sezmaydi. Lekin namozda bo'lsa shu holatda ham tahorat sinmaydi. Namozda sajda qildi va yerga qo'li tegib turibdi. qorni soniga tegib turibdi. Bu holatda bo'lsa, baribir namozdagi uyqu tahoratni sindirmaydi. Chunki biz bu yerda endi aqlimiz bilan javob topishga haqqimiz yo'q, balki hujjat bor. Hadisda tahorat sinmasligi balki Alloh taolo maloikalarga mana bandam o'zi o'lik holda ham menga sajda qilyapti deb. Ma'lumki uyqu qisqa o'lim deyilgan. O'lim uzun uyqu deyiladi. O'limda ham odam uxlab qiyomat kuni uyg'onadi. Uyquda ham har safar uxlaganimizda jonimiz tanamizdan chiqadi. Bu nafas olib turishlik bu jon ishi emas bu. Balki bu boshqa masala hayot degani. Bu hayotdan odam ajralar ekan o'sha uyquda. Uyquday holatida. Shuning uchun Qur'oni Karimda Alloh taolo o'sha uyqudan nari e, chin o'limga olib ketaman yo ba'zilaringizni yana hayotga qaytaraman degan ma'noda oyat tushirgan. Demak, uyqu ham o'sha o'lim ekan. Har bir inson demak, har kecha kunduzda o'lib tirilar ekanmiz. Yana tiriltirgan Allohga, qayta yana hayot bergan Alloh taologa shukrlar qilishimiz kerak. ولو نام مستندا إلى جدار أو سارية أو آه، رجل أو متكئا على يديه ذكر الطحاوي ذكر الطحاوي أنه إن كان بحال لو أزيل السند لسقط يكون حدثا وإلا فلا وبه أخذ كثير من مشايخنا وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف أنه قال سألت أبا حنيفة عمن استند إلى سارية أو رجل فنام ولولا السارية والرجل لم يستمسك قال إذا كانت aliyatuhu mustawsiqatan min al-arz fala wudu'a alayhi wa bihi akhadha 'ammatu mashayikhina wa huwa al-asah lima rawayna min al-hadis va zakarna min al-ma'na bir odam uxlaganda devorga suyanib uxlab qopti bugun shu rosa uyqu to'g'rida ko'p gap bo'lyapti hammanglar uyg'onsizlar devorga suyanib uxlab qolsa yo bir e, ustunga suyanib uxlab qolsa yo bir odamga suyanib yonidagi ikkovi bir-biriga suyanib uxlashayotgan bo'lsa unaqalar ham yo'q a hozir yo qo'liga suyanib uxlab qolibdi shunda nima bo'ladi tahorat sinadimi tahoviy aytyaptilarki agar o'sha uxlashi shu qadar bo'lsaki suyangan narsasini olib qo'yilsa, yiqilib tushkidek uxlayotgan bo'lsa, tahorat sinadi. Masalan, yostiqqa suyanib uxlayotganda yostig'ini olsa yerga tushib, kuncha uyg'onmay e, yiqilib tushsa, demak bu odam mm, qattiq uxlab tahorat sinadi. Agar o'sha olib qo'yilganda u yiqilmay turib o'zini o'nglab oladigan darajada bo'lsa, demak chala uxlayapti ekan, buni tahorati ham sinmaydi. Ulamolarimizdan ko'pi shu so'zni olgan, tahovinish so'zlari. Xalafa ibn Ayyub Abu Yusufdan rivoyat qiladiki, u kishi aytadilar: "Men Abu Hanifadan so'radim. Bir e, so'riga, bir ustunga yo bir odamga suyanib uxlayotgan kishi suyanib uxlab qolsa, agar o'sha so'ri, o'sha suyangan odam bo'lmay, ya'ni u jildadigan bo'lsa, o'zini ushlolmaydigan darajada bo'lsa, shuna qattiq uxlayapti. shunda tahorat sinadimi deb so'raganimda aytdilarki, agar uni dumbasi deb aytyaptilar endi, ya'ni shunday yerda mustahkam o'tirgan bo'lsa dedilar. boshlamasdan barqaror bo'lib o'tirgan bo'lsa, o'shanda o'tirgan holda suyanib uxlasa ham tahorat sinmaydi debdilar. Agar sal boshlab uxlagan bo'lsa tahorat sinadi debdilar. Ya'ni qaysi holatda suyangan narsasini olib tashlasa yiqilib tushgudek, lekin suyanganida to'g'ri o'tirib suyanibdi ekan, boshlamabdi ekan. Shu ma'noda bo'lyapti gap. Demak, mana shunday suyanish ham torat sindirmaydi deb ulamolarimiz olgan va to'g'ri gap bu dedilar. Ya'ni uxlab qolganki, yiqilib tushishi ham mumkin, lekin uxlab qolishi haligi boshlagan uyqu emas, tik turib uxlagan, tik o'tirgan holda uxlagan shu. Tik o'tirgan holda suyanib turibdi. Suyanar ekan u sal yotib qolgani yo'q. Mana shu holatda aytilyapti. shunda tahorat sinmaydi der ekan mashayixlarimiz. Hadisda e, zikr qilindi va ma'nolarini ham aytdik. Ya'ni bu holatda odam o'zini ushab turgan bo'ladi, tik holatda o'tirgan bo'lsa. ولو نام قاعدا مستقرا على الأرض فسقط وانتبه فإن انتبه بعدما سقط على الأرض وهو نائم انتقض وضوءه بالإجماع لوجود النوم مستجعا وإن قل وإن انتبه قبل أن يصل إلى جنبه إلى الأرض يصل جنبه إلى الأرض روي عن أبي حنيفة أنه لا ينتقد وضوءه لانعدام النوم مستجعا وعن أبي يوسف أنه ينتقد وضوءه لزوال الاستمساك بالنوم حيث سقط وعن محمد أنه إن انتبه قبل أن يزايل مقعده الأرض لم ينتقد وضوءه وإن زايل مقعده قبل أن ينتبه آه، انتقد وضوءه خب Abu Yusufdan rivoyat bor. Walau e, nama qoidan mustaqirdan sherikimiz e, bir odam yerga o'rnashgan holda o'tirib uxlab qoldi. Uxlab qoldida e, yiqilib tushdi uyquda, uyqu g'olib bo'lib yiqilib tushdi. Yiqilib tushgandan keyin uyg'ondi. Haqiqatan o'sha yerga tushgandan keyin uyg'onsa, yiqilayotganda uyg'onmadi, yerga tushdi-da, 1 sekunddan keyin uyg'ondi masalan. Unda hamma ulamolar torat sindi dedi. Chunki o'sha 1 sekund yotgan holda ham uxladi-da u. Yotgan holda 1 sekund uxlasa ham torat sinadi. Endi yonboshi yerga tegmay turib o'rganib ketsa, yiqilayotganda hali yerga tushmasdan turib uyg'onib ketsa, Abu Hanifadan rivoyat qilinganki, tahorat sinmaydi. Chunki bunda u yotgan holda uxlamabdi. Yotganda u yiqilgan vaqtida uyg'oq edi. Hali yerga tushib bo'lmasdan uyg'onib ketdi. Demak, bir qadar o'zini ushlab turibdi ekanda. Ha, Abu Yusufdan rivoyat bo'ladiki, tahorat sinadi uni. Ya'ni o'sha e, yerga yetmay turib uyg'onib turib yerga yiqilgan bo'lsa ham torat sinadi degan gap bor ekan. bu Abu Yusufning gaplari ekan. Nimaga desa, e, nimaga yiqilib tushdi u? Uyqu uni butun bo'shashtirib olgani uchun o'zini usholmay yiqilib tushdi. Demak, yiqilib tushar ekan, bu torat singanini ham sezmaydi. Imom Muhammad aytadiki, agar u yiqilayotganda maq'adi yerdan ajramasdan turib uyg'onsa. Demak, shunday holatda uxladi-yu, yiqila boshlagandek uyg'ondi. Hali yon boshlamasdan turib uyg'ongan bo'lsa, torat sinmaydi. Agar maq'adi yerdan ajrashdan ajragandan keyin uyg'onadigan bo'lsa, torat sinadi. Mana eng ehtiyot nimasi bu ekanda, uxlab demak yiqilib tushgan odam tahorat sinadi. agar sal qiysha ekan deb o'ylanib qolsa sinmaydi, boshqa vaqtda sinadi. Va amma sani فهو القهقهة في صلاة مطلقة وهو وهي الصلاة التي لها ركوع وسجود فلا يكون حدثا خارج الصلاة ولا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة آه، وهذا استحسان والقياس ألا تكون حدثا وهو قول الشافعي ولا خلاف في التبسم أنه لا يكون حدثا احتج الشافعي بما روى, روي بما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ولأنه لم يوجد الحدث حقيقة ولا ما هو سبب وجوده والوضوء لا ينتقد إلا بأحد هذين ولهذا لم ينتقد بالقهقهة خارج الصلاة وفي صلاة الجنازة ولا ينقض ولا ينقض بالتبسم ولنا ما روي في المشاهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كان يصلي فجاء أعرابي في عينيه سوء فوقع في بئر عليها خصفة آه، فضحك بعض من خلفه فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من قهقه منكم فليعد الوضوء والصلاة ومن تبسم فلا شيء عليه طعن أصحاب الشافعي في الحديث من وجهين أحدهما أنه ليس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بئر والثاني أنه لا يظن بالصحابة الضحك في الصلاة خصوصا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الطعن فاسد لأن ما روينا أن الصلاة كانت في المسجد على أنه كانت في المسجد آه، حفيرة يجمع فيها ماء المطر ومثلها يسمى بئرا وكذا ما روينا أن الخلفاء الراشدين أو أو العشرة أو العشرة المبشرين أو المهاجرين الأولين أو فقهاء الصحابة وكبار الأنصار هم الذين ضحكوا بل كان الضاحك بعض الأحداث أو الأعراب أو بعض المنافقين لغلبة الجهل عليهم حتى روي أن أعرابيا بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث جابر محمول على ما دون القهقهة توفيقا بين الدلائل مع أنه قيل إن الضحك ما yusmi'ur raculu nefsehu ve la yusmi'u ciraneh vel kahkahe ma yusmi'u ciraneh ve tebessüm ma la yusmi'u nefsehu ve la ciraneh. Hop. Endi ikkinchi bir tahorat sindiradigan bir narsa tahorat sindiradiganlarsa narsa namozda varsa tahorat sinadi. Namoz ham buziladi, tahorat ham sinadi. Namozda kulib qahqaha otib, ya'ni birov eshitadigan darajada kulsa. Mutlaq namozda debdilar. Ya'ni ruku sajdasi bor namozda varsa tahorat sinadi. Demek namozdan tashqarida kulsa sinmeydi. sinmaydi. Janoza namozida kulsa ham sinmeydi. sinmaydi. Sajda tilovat qilayotganda de kül ham torat sinmaydi. Bu istihsandır. ya'ni shuning chiroyli sanalibdi, shu sinmeydi sinmaydi degan gapdi, ammo qoida o'zi namozdagi ya'ni tahorat sinadi degan gapdi. Namozda qahqaha ursa tahorat sinadi degan, namozda ovoz chiqarib kulsa tahorat sinadi degan gap İstihsan ekan. Shu to'g'ri, shu chiroyli deyilibdi. o'zi qoida bo'yicha namozda kul varsa ham torat sinmasligi kerak edi. Shofiy shunaqa deydilar, namozda kul varsa, ya'ni qahqaha ovoz chiqib kulsa ham torat sinmaydi deydi. o'z tahorat sinmasligi kerak. Namozdan tashqarida sinmayapti u kulsa. Namoz ichida ham sinmasligi kerak tahorat. Endi tabassumda ixtilof yo'q. Ya'ni bir odam namozda kulimsirasa, tabassum qilsa, ovozi chiqmaydi, o'zi ham eshitmaydi, boshqa ham eshitmaydi kulganini, faqat tabassum qiladi. Bunda torat sinmasligini hamma ulamolar aytadi. Shofiy ovoz chiqarib kulsa ham torat sinmaydi der ekanlar. Hujjat keltirib Jabir roziyallohu anhu janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hadisni keltiryaptilarki, payg'ambarimiz aytibdilar. Kulish namozni buzadi, tahoratni sindirmaydi. Hadis. Mana demak kulganda tahorat sinmaydi debdilar u payg'ambarimiz, debdilar-da Shofiy. Yana aytayaptilarki, haqiqatda tahorat sindiradigan narsa bo'lgani yo'q bu yerda. Tahorat sinishiga sabab bo'ladigan narsa ham bo'lgani yo'q. Ya'ni bir qon kelmadi, yel kelmadi yo e, tahorat sinadiganiga sabab bo'ladigan yotib uxlab qolmadi. Nega kulsa tahorat sinadi? E, namozdan tashqarida ham kulsa tahorat sinmayapti-ku. Janoza namozida kul varsa tahorat sinmas ekan-ku. Tabassum qilsa ham tahorat sinmas ekan-ku. Demak, kul varsa tahorat sinadi demaylik, kul varsa namoz buziladi deish kerak deyaptilar-da Shofiy. Biz nima dedik? Yo'q, ovoz chiqarib kulsa tahorat sinadi dedik. Dalilimiz mashhur hadislarda rivoyat bo'lganki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. E, balki bir fe'llar aytilyapti payg'ambarimizga. U kishi namoz o'qirdilar. Namoz o'qib orqalarida ham odamlar bilan jamoat namoz o'qiyotgan hollarida ko'zi xiraroq bir arabiy kelib qoldida masjidga kirib keldi. Masjid haqida gap ketayotgan yo'q, namoz o'qiyotgan joyga kirib keldi. Kirib kelar ekan, e, ustida bir savat bilan yopib qo'yilgan bir chuqurga yiqilib tushdi. Ko'zi xira kishi ekan. payg'ambarimiz orqada kişilerden namoz birileri kishilardan ba'zi birlari halatini haligi holatni ko'rib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tüketip tugatib ki sizlardan kim ovoz chiqarib kulgan bo'lsa tahoratini ham yangilab namozni ham boshqa okusun. ammo kim tabassum qilgan bo'lsa uni namaz buzu yo'q dedilar mana shu gap bilan demak namozda ovoz chiqarib kulgan tahorat sinadi deb aytibdilar payg'ambarimiz Bu, bu mashhur hadis ekan endi shofiiyni sohiblari imom shofiy mazhabidagi ulamolar mana shu hadisga ikki sabab bilan tan yetkazadilar ya'ni ikki sabab bilan tanqid qiladilar shu hadisni biri payg'ambarimiz masjidlarida quduq yo'q, chuqur yo'q, qaysinga yiqilgan ya'ni bu hadis ishonchsiz deyishmoqchida ikkinchi ularni ayblayotgan narsalar sahobalar namozda kulib olar ekanmi? Xususan payg'ambarimiz orqasida turib sahoba namozda kulmaydi-ku. Aql olmaydi yaptı da Masjidda quduq yo'q, tushib ketadigan, yiqilib tushadigan ya sahoba ikromlar qanday kulishadi deb ikkita gap bilan bu hadis to'g'ri emas, ya'ni hadis emas bu demoqchi bo'ladilar Shofiining sohiblari. lekin bu gaplari fasiddir, noto'g'ri buzuq gapdir to'g'ri emas gapdir chunki biz o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotganlarni o'zlarini masjidlarida bir masjidni ichida deb aytganimiz yo'q bu hadisda ona gap kelgani yo'q namoz o'qiyotgandilar degan gap bo'ldi mumkin sahrodadir bundan tashqari lekin deyaptilar agar masjidda bo'lsa o'sha masjidda ham payg'ambarimiz masjidlarida yomg'ir to'planib turadigan chuqurcha kavlab qo'yilgan edi. Shunaqani ham quduq deb aytilaveradi. Ko'lmak suv to'planib, ya'ni keyin ishlatilgani o'sha suv yomg'irda suv bir joyga to'plansin deb chuqur qilib qo'yilgan. Mumkin o'sha yerga tushib ketgan bo'lishi ham haligi Arabiyni. Shuningdek biz rivoyat qilganimiz yo'qki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam orqalaridagi xulofoi roshidin o'sha Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali roziyallohu anhu majmuai kulvardi. deyganimiz yo'q. Yo jannat xabar berilgan 10 kishi bordi, shulardan biri kul var deganimiz yo'q. Yo o'sha birinchi bo'lib hijrat qilib kelganlar sahobalarni e, olimlari yo ansoriy madinali musulmonlar kattalari kul vardi deganimiz yo'q, balki o'sha kulgan odam namozdagi yosh bolalardan biri, yoshroq yigitlar bo'lsa yoki o'sha Arobiy chetdan kelib qolgan ilmsiz birovlardan bo'lsa agar o'shalar kulgan bo'lishi mumkin-ku. Nega sahobalar nimaga kuladi payg'ambar orqasida deyilyapti? O'shanaqa e, masalan yaxshi tushunmagan bir inson kulgan bo'lishi mumkin. Demak, bu hadisga ta'ni yetkazib tanqid qilishlari to'g'ri emas. Hmm. balki munofiqlar ham namozga kirib kalardı. musulmonlar orasida. Ular kulgandir. Mana bunday kulayotganlar cahilliki sababli, bilmasligi sababli, munofiqligi sababli kulgandir. Rivayet bor-ku. Mana bu rivoyatga nima deysiz deb yaptılar da Bir arabiy o'sha tog'liq sahrodan kelgan bir arab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidlariga kirib siydi. bu sahih hadis buxoriyda kelgan demak o'sha arabiy ham sahobiy edi payg'ambarimiz ko'rgan edi lekin ilmsizligi sababli masjidda unday ish qilib bo'lmasligini bilmadi sahobalar kelib u kishini urmoqchi bo'ldi payg'ambarimiz to'xtatib tushuntirib qo'ydilar shu bilan masala hal bo'ldi ya'ni bu Allohning uyi bu yer pok bo'lish kerak hatto tupuk ham tushmasligi kerak degan so'zlar aytildi demak bu mumkin bo'lsa o'sha payg'ambarimiz orqalaridagi birov kulib yuborishi ham mumkin ishlardan bu. Demak, bu haqidagi hadisni zaif deyishga asos yo'q. Endi Jobirning hadislari o'sha, e, ya'ni kulsa tahorat sinadi, namozdan boshqa o'qiladi. Kulsa, kulsa Jobirning hadislarida agar birov kulsa namoz buziladi dedilar. Ana shu e, tahorat sinmaydi dedilar. Jobir rivoyat qilgan hadisda. bu kulsa deb aytdilar u yerda qahqaha haqida gap ketmadi kulish haqida ketdi bu demak qahqaha darajasida birovga eshittirmaydigan darajadagi kulgi bo'lsa namoz buziladi-yu, tahorat sinmaydi degan ma'noda. Shunda dalillarning o'rtasi muvofiqlashtirilgan bo'ladi. Ya'ni kulsa tahorat sinadi debdilar, bunda qahqaha bilan kulsa, kulsa tahorat sinmaydi debdilar, bu qahqaha bilan kulish emas, o'zi eshitgudek kulsa tahorat sinmaydi, namoz buziladi. lekin tabassum qilib qo'ysa, o'zi ham eshitadigan ovoz chiqmasa, bu odamning namozi ham buzilmaydi, tahorati ham sinmaydi. Namoz ichidagi holatlarda aytilyapti. Ana shu kulgi deb tafsir qilib beryaptilar. Kulish nima? Kulish e, o'zi eshitadigan darajadagi kulgini kulgi der ekan. Arabchada riyh deydi. Qo'shnilar eshitmaydigan darajada. Qahqaha yonidagi odam ham eshitadigan kulgi bo'lsa, boshqalar ham eshitsa, bu qahqaha deyiladi. Bunda nima bo'ladi? Tahorat ham sinadi, namoz ham buziladi. O'zingizlar eshitadigan bo'lsa, tahorat sinmaydi, namoz buziladi. Endi tabassum o'zi ham eshitmaydi, qo'shnisi ham eshitmaydigan tabassum. Bunda tahorat ham sinmaydi, namoz ham buzilmaydi. وقوله لم يوجد الحدث ولا سبب لوجوده مسلم لكن هذا حكم عرف بخلاف القياس بالنص والنص ورد بانتقاد الوضوء بالقهقه في صلاة مستتمة الأركان فبقي ما وراء ذلك على أصل القياس endi imom shofiyni gaplari e, ya'ni tahorat o'sha kulishlik birov qahqaha otib kulsa tahorat sinmaydi der ekanlar u kulishda tahorat sinadigan narsa chiqqani yo'q bir unga sabab bo'ladigan ish ham bo'lmadi-ku degan gaplari musallabdir. Ya'ni bunga biz taslim qilamiz, bu gaplar to'g'ri. Lekin kulganda torat sinish haqidagi hukm bu nas bilan hadis bilan sizlardan kim kulgan bo'lsa, qahqaha otgan bo'lsa, toratini qaytib qilib namozini ham boshqa o'qisin degan hadis buyruq bo'ldi payg'ambarimizdan. Demak, bu yerda qoida bo'yicha namozdan tashqarida kulsa, torat sinmasdi degan gap ketmaydi endi. Hadisda aytdilarmi? Biz aqlimiz yetmasa ham, demak, qahqaha urib kulsa tarat deymiz. deymiz. Faqat qaysi namozda? O'sha butun rukunlari kamil bo'lgan, ya'ni ruku sajdalari bor mutlaq namozda. Haligi janoza namozi bu jamoat bilan qilinadigan duo bu. E, masalan, janoza namozida ruku sajda bo'lmaydi. Shunga o'xshagan janoza namozida odam kelganda tahorati bo'lmasa tayammum bilan namoz o'qisa bo'laveradi. O'zi sog' odam bo'lsa ham, suv bo'lsa ham, e, agar u tahorat qilguncha janoza o'tib ketadigan xavfi bo'lsa, darhol tayammum qilib soppa sog' odam o'qisa bo'ladi, lekin masalan 5 vaqt namozni ruku sajdali qaysi bir namoz o'qimoqchi bo'lsa, uzri bo'lmasa tayammum qilsa bo'lmaydi. Demak, bu janoza namozini oddiy mutlaq namozdan farqi bor. Shuning uchun janoza namozida birovning ovozi chiqib kulsa, odatda bu ish bo'lmaydi. Farazan ham bo'lsa, bu inson tahorat sinmas ekan. Demak, mutlaq namozda tahorat sinadi, boshqa holatlarda tahorat sinmaydi. وروي عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم ولو في الصلاة وروي أنه صلى الله عليه وسلم تبسم في صلاته فلما فرغ سئل عن ذلك فقال أتاني جبريل عليه السلام وأخبرني أن الله تعالى يقول من صلى عليك مرة صلى الله عليه عشرة Jarir ibn Abdullah Bajali rivoyat qilyaptilarki, u kishidan rivoyat qilinyapti, u kishi aytayaptilarki, bu sahoba kiromlardan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qachon meni ko'rganlarida tabassum qilganlar, hatto namozda tursalar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doim bir insonni ko'rganda tabassum bilan, kulimsirash bilan qarar ekanlar. Qovog'i solih holda, qanaqa holatda tursalar ham unday qaramas ki Musulmonlarga shu buyurilgan har birimizga e, bir musulmonga ro'baro kelganda ochiq yuz bilan salomlashishlik. U qanday kayfiyatda turgan bo'lsa ham, yo bir yerimiz og'rib turgan bo'lsa ham, bir bizga ro'para kelgan odamga o'sha og'rig'ini o'tkazishga haqqimiz yo'q. O'sha xafaligimizni o'tkazishga haqqimiz yo'q. Balki unga tabassum bilan qarash. Mana bu kishi dalil, hujjat keltiryaptilar. Doim Rasulullohni tabassum qilgan holda ko'rganman. Hatto namozlarida ham tabassum holda ko'rdim men deyaptilar-da. Yana bir rivoyat qilinyapti hadis sharifki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozlarida tabassum qildilar. Namozdan bo'shagandan keyin shu haqda so'raldi. Ko'rib qolganlar bor ekan, bir tabassum qildingiz, sabab nima deb payg'ambarimizdan so'rashdi. Shunda aytdilarki, namozda ekanman, meni oldimga Jabroil keldi. Va menga xabar berdiki, Alloh taolo shunday so'zni aytib yuboribdi, ya'ni menga Allohning xabarini berdi. Ey Muhammad, kim sizga bir marta salovat aytsa, Alloh unga 10 marta salovat aytadi. O'sha odamga, payg'ambarimizni bir marta sallallohu alayhi vasallam degan insonga Alloh taoloning o'zi mana shu bandamni e, gunohlarini kechiraman deb bizi haqqimizga o'zini rahmatini 10 marta yuborar ekan. Mana salovat aytishlik go'yo payg'ambarimizga salovat aytish bir vazifadek bizga bir yukdek. Ammo bu yukni qanaqa mukofoti bor ekan? Allohning o'zidan salom olishni kim istamaydi? Va kim istaydi? Har bir musulmon istaydi. Musulmon emas odam istamaydi. Alloh salom bo'lsin bandamga deb ummatda aytsa, siz bir marta payg'ambarga salom bo'lsin deganingiz uchun. <coughs> bu meni xursand qilib namozimda tabassum qildim dedilar. ve bu tabassum namazı bozmadı. وَلَوْ قَحْقَهَ الْاِمَامُ وَالْقَوْمُ جَمِيعًا فَاِنْ قَحْقَهَ الْاِمَامُ اَوَّلًا اِنْتَقَدَ وُضُوهُ دُونَ الْقَوْمِ لِأَنَّ قَحْقَهَتُهُمْ لِأَنَّ قَحْقَهَتَهُمْ لَمْ تُصَادِفْ تَحْرِيمَةَ الصَّلَاةِ لِفَسَادِ صَلَاتِهِمْ لِفَسَادِ صَلَاةِ الْاِمَامِ فجعلت قهقهتهم خارج الصلاة وإن قهقه القوم أولا ثم الإمام انتقد طهارة الكل لأن قهقهتهم حصلت في الصلاة أما القوم فلا إشكال وأما الإمام فلأنه لا يصير خارجا من الصلاة بخروج القوم وكذلك إن قهقهوا معا لأن قهقهة الكل حصلت في تحريمة الصلاة endi o'sha kulganda tahorat sinadi degan so'zni ya'ni agar namozda kulib olsa tahorat sinadi degan so'z shunday bo'lib qolsaki bo'lishi mumkin ish namozda turganda imom ham qavm ham kulyapti. Qandaydir bir holat bo'ldiki, shayton vasvasa qildi. Shunaqa kulgi ovozi imom ham kuldi, orqadagilardan ham kulganlar bo'ldi. Shunda hammasini tahorat sinadimi, yo'qmi degan savol bo'lyapti. Bu juda nozik, qiziq masala ekan. Agar birinchi imom kulsa, unda orqasidan qavm kirsa, imomni tahorati sinadi, qavmni tahorati sinmas ekan. Chunki ularni kulgilari orqadagilarda namozni tahrimasiga to'qnash kelgan yo'q. Imom kulishi bilan namoz buziluvdimi? Shu bilan orqadagilar namozdan tashqariga chiqib qolganda. O'shuncha kulganlari ko'chadagi kulgiga aylanib qoldi va tahorat sinmaydi. endi avval qavm kulib keyin imom kulsachi unda hammasini tahorat sinadi chunki ularni tahorati e, singanligi ular namozda turib kulib yuborishdida tahorat sinardi e, shuning uchun e, qon chunki ular namozda kulishdi namozda turgan holda kulishdi Qavm ham namozda turgan holda kuldi, imom ham. Qavm avval kuldi, imom keyin kuldi. Hammasining namozi tahorat sinadi. Agar imom avval kulganda qavmda tahorat sinmasdi, namozi buzilardi, lekin imom namozi buzilib ketgan, tahorati ham singan. Ammo qavm avval kulsa, qavmni tahorat sinish tushunarli bu namozda turib. E, tahorat kuldi va tahorat sindi. Endi imomni nimaga tahoratsin desa, chunki u qavm kulib bilan imom namozdan chiqib qolgan bo'lmaydi. Imom namozdan chiqsa, qavm ham chiqardi, ammo qavm chiqsa imom namozdan chiqmaydi. Endi baravar kulib yuborishsa-chi? unda hammasi namozda holatda kulibdi, demak hammasini tahorat sinadi. Demak ikki xil masala bor ekanda. Agar imom qavm baravar kulib yuboradigan bo'lsa namozda, hammasini tahorat singan bo'ladi. Qavm avval keyin imom kulsa ham hammasini tahorat singan bo'ladi. Avval imom kulib, keyin qavm kulib varsa, unda qavmda tahorat sinmaydi, imomda tahorat sinadi. Ana shu o'qiganlarga tushunib amal qilishni Alloh nasib etsin. Darsga oid savol bormi? u shundan bir gapni aytibdilar. Ya'ni u kishiga ma'lumki Hazrat Umar Amirul Mu'minin roziyallohu anhu namozda turganlarida bir kofir kelib unga pichoq xanjar sanchgan. Va shu jarohat sababli vafot qilganlar. Lekin bir necha kun hayot turganlar vafotlarigacha. O'sha vaqtda jarohatdan keyin ham namoz o'qidilar. Shu haqda gap ketyapti. U kishiga xanjar sanchilgan vaqtida e, qon oqayotgan edi, namoz o'qirardi u kishi. Qon oqib tursa ham. Ya'ni agar qon tahorat sindirsa, nega u kishi namoz o'qidi? Demak, qon tahorat sindirmas ekan deb dalil qilmoqchilar Shofiy shu gapni. Bundan tashqari najosni badandan chiqishligi bu najosni badandan ajralishidir. Badandan najosat chiqib ketsa, demak, badaningizdan najos ajradi. Najosni badandan ajrashligi qanday badanni najos qilsin? Badandan najos chiqib ketgan bo'lsa, bu badan qanday tahoratsiz bo'ldi deymiz. Holbuki haqiqatda tahorat qiladigan a'zolarda najas yo'q. Ya'ni tahorat qiladigan qo'limizda, yuzimizda emas. Aytaylik, boshqa bir joydan, tahorat olmaydigan joydan bir qon chiqib ketsa, o'sha yerdan najas chiqib ketdi, u badanni nega biz tahoratsiz deymiz? Undan najas chiqib ketdi-ku. Badan toza-yu. Tahorat oladigan a'zolarimizda haqiqatda najas yo'q-ku. Demak, chiqib ketgandan keyin badandan najas chiqib ketgandan keyin badanni betahorat bo'ldi demasligimiz kerak. Hatto shu ikkita yo'ldan najas chiqqanda ham betahorat bo'lmasligi kerak-ku dedilar Shofiy. Va hazal qiyos fi sabilayn. Shu ikkita yo'lda ham qoida o'zi shu yo'q dedilar. Illa lekin e, bu yerda nima qilishimiz haqidagi hukm nas bilan biz aqlimiz yetmaydigan e, hujjat bilan, ya'ni shu e, tahorat qilinglar deb alloh taolo ikkita yo'ldan bir chiqsa tahorat qilinglar deb buyurgani uchun aqlimiz yetmasa ham Alloh buyurdi deb tahorat qilaveramiz. Qachon faqat ikkita yo'ldan bir narsa chiqqan haqida gap ketgan u oyat hadislarda. Demak, boshqa yerdan bir narsa chiqsa tahorat sindiradi deyish haqqimiz yo'q. Mana Shofiy mazhabida demak, shu ikkita yo'ldan chiqqandan boshqa narsalar tahorat sindirmaydi degan gap aytildi. Biz nima dedik? Bizi mazhabimizda yuqorida aytilgandek, ikkita yo'ldan chiqadimi insonning orqa va oldidan, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin. Yo boshqa yerdan chiqadigan yara mı bo'ladimi, buladı bo'ladimi, e, yering bo'ladimi yaradan chiqib oqadigan. Nima bo'lsa ham kishi tahorat sinadi, betahoratligi boshlanadi, tahorat olish farz bo'ladi namoz uchun. Dedik, dalillarimiz inshaalloh kelgusi darsda